для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Да 90-годдзя з дня нараджэння Владзіміра Караткевіча. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Уладзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі» Чытае артыст Олег Вінярскі. вы ўжо ведаеце, што агульную вокладку былі пераплецены без усялякага парадку і без якой бы там не было сістэмы кнігі зусім рознага зместу. Урэшце я дабраўся да статута 1588 года. От найяснейшого господара короля Его милости Жики Монта Друковано Друкарни Дому Мамонічов. Так, наш чэ... Я поўзаў па гэтых радках, літарах і націсках, слепячы вочы нізкім агнём 500 ватнай лямпы. Ага, так, ты ж добра, паньства, того... Великого князства литовского не уменьшим и то, что будет через неприятелей того панства отдалено, разобрано и к иншему панству от того панства нашего коли-кольвек Упрошено. то засе ку власности великого княства привести, привлашити и границы направити. Обецуем. Так, наш чатку а пачатку разумному нашчадку разумнаму. Thank you. упаў у нейкую раз'юшанасць работай, у нейкі шалёны азарт. Усё ж гэта была шыфроўка пачатку 17 стагоддзя. Яшчэ быў жывы, Леў сапега, яшчэ не нахлынулі шведы, яшчэ старажытная мова гучала, гучала на поўны рот і ва ўрадзе і ў судзе. І паступова на асобным аркушы, узніклі выпісаныя мною словы. Наш чатку разумнаму вяную медзі па срэбліну іному медь товчы з хунты половою колена кареки лацне, початок в крылі мед, медь вскрыла останне. Ён назнарок не дзяліў сказана словы гэты шыфравальшчык, але тут ён дапусціў адну ласцівую ўсім людзям памылку, пісаў літары як найгусцей гасцей менавіта там, дзе словы дзяліліся. Я праверыў, дзе стаіць Ер паслязычны і пераканаўся, што гэта так. І тады я стаў дзяліць сказ на словы і адначасова перакладаць яго. Шкодзіла тое, што невядомы аматар таямніц назнарок парушаў сучасную яму старабеларускую граматыку, каб цяжэй было здагадацца. А можа, недастаткова ведаў яе. Але ж зусім адступіць ад яе ён не мог. Ён заўсёды так ці іначай заставаўся ў яе палоне. Нашчадку разумнаму вяную завяшчаю мець пасярэбраную і кому мець таўчы тры фунты з паловаю. Чарговасць такая, карэньчыкі лацныя, зручна пачатак схавалі, медь укрыла астатняе. Не дужа гэта было зразумела, але нейкі сэнс намячаўся. Што ж, далей, давай далей. Аче кажэнік галавою кепь не украдзеш, далей неразборлівае. Так бацезна, бацезна загамую, бо клюкою розумны складі, змею лесвіцаю дымам складі, канон вшиткае вакол медзі, каб меці, занехаеш. Далей неразборлівае, за... за ворою». дзе згарэў бы са сваёю шыфроўкаю халера, Але нічога не зробіш, папаўзеш далей, хаця вучоныя нашы так і не ўдасужыліся за 100 год даследаванняў зрабіць адносна поўны слоўнік старабеларускай мовы. Слоўнічкі ў канцы некаторых гістарычных прац у лік не ўваходзяць, Ды да і каштуюць няшмат. Ну что давай далей А калі каженік скапец галавою калі кепь Чамусьці мне прыйшло ў галаву венгерская кер і зусім не прыйшло да галавы што і па-польску дурань кіер то я і выявіўся кепь Калі скапец галавою дурань то не украдешь, неразборливое подло. Загамую, затрымаю, бо клюкою тут не хапало слова, але можна было уявіць, што клюкою ключом хітрасці або розуму. Разумны то складзі змяёю, лесвіцаю, дымам. Дымам? А прычым тут дым? Канон то бок пярэдадні, а можа ў значэнні спачатку, вшиткае, ўсё цэлае, ўсё да канца, вакол медзі заніхаеш, не звернеш увагі, выпусціш з увагі, далей неразборлівае за заворою, за завалаю. Пасля я паспрабаваў перакласці ўсё гэта на сучасную чалавечую мову, атрымалася за выключэннем цёмных месц так. Я першы апошні, Нашчадку разумнаму завяшчаю медь пасярэбраную. Іншаму медь таўчы ў тры фунты з паловаю. Чарговасць такая: карэньчыкі, зручна, пачатак схавалі, а медь укрыла астатняе. Калі ты скапец галавою дурань, то не ўкрадзеш, подла, Затрымаю цябе, ключом хітрасці, калі разумны, то складзі змяёю, лесвіцаю, дымам, складзі спачатку ўсё цэлае вакол медзі. Не звернеш увагі, далей неразборлівая, можа, застанецца за завалаю. Калі я запісаў апошнюю літару, мяне аж у пот кінула. І нельга сказаць, каб сэнс гэтага запісу стаў больш ясны пасля перакладу. Як і раней я не ведаў, у чым тут справа, што да чаго і як. я падрыхтаваў сабе вады з варэннем, кінуў туды некалькі кубікаў лёду, узрэзаў свежы пачак цыгарет, скінуў туфлі і заваліўся на тахту, пакурваючы і прысёрбваючы ваду, бо ў мяне ад гэтых дурацкіх лінгвістычных практыкаванняў, Глотку нібы наждаком прадерлі. Шорт яго ведае, нешта такое схаванае пад карэннямі. Яно спачатку, а тое, што потым нехта схаваў пад меддзю. Халера на тую медь і на тое дрэва з карэннямі. І калі ты не дурань, то гэтае нешта, гэтую медь, гэтые карэнні, або тое, што схавана пад імі, абкруці змяёю і дымам вакол яшчэ нейкай медзі, каб нешта не засталося за завалаю. Ну як абкруціш, то што будзе? Другое прышэсце, Булён з бобам, або дуля з макам под нос. Эх. Я устаў, падышоў да акна і прыпаў лобам да халоднай шыбы. Стаяла ўжо ноч. У чорнай люстры шкла адбіваўся мой твар, агеньчык лямпы, а праз усё гэта праступаў непрытульны гарадскі краявід. З апошнімі агнямі ў вокнах і з чорным асфальтам, па якім, На выперадкі скакалі, расхвастаныя, раздзертыя ветрам вадаспады дажджу. Быў на мяжы таго, каб кінуць усё гэта. Больш ва ўсёй кнізе не было паметак, і Бог яго ведае, што схаваў пад сваім тайнопісам той даўні чалавек, па костачках якога прагрукатала ўжо некалькі стагоддзяў. Кіну вырашыў я. Але ў той жа момант я ўявіў, як далёка за мяжой горада, на новых могілках, дзе нават і дрэў яшчэ няма, а толькі пруткі выбіваюцца з халоднага глею, ляжыць у гэтай самай ледзяной персці тое, што было калісьці мар'янам, лепшым, адзіным, можа, апошнім маім сапраўдным сябрам на гэтай клятай зямлі. Ён завяшчаў мне гэтую таямніцу. Ён не пакоіўся. Ён, магчыма, загінуў з-за яе. Бо хоць вы мяне расстраляйце, а я не верыў, што ўсё тлумачыцца так проста, завалам сэрца і паденнем у ваду. Я не верыў. У мяне было першабытнае жывёльнае прадчуванне, як у сабакі, што ўсё гэта не так. І калі слядоў не знойдзена, калі нішто не ўкрадзена, калі ніхто не вінаваты з дапытаных да гэтага часу, гэта не азначае, што іх няма, што новых слядоў не будзе. Урэшце, я проста быў абавязаны, перад ягонай памяццю. І таму я зноў закурыў, сціснуў палаючую галаву холоднымі руками і сабраўшы ўсю сваю напятую сцюдзёную рашучасць паспрабаваў засяродзіцца, сканцэнтраваць усю сваю увагу толькі на адным. Медь, змяя, дым, Прычым тут да д'ябла дым. Медь, змяя, дым. Медь написана там як мед. А мог гэта не медь, а мёд. Ах, лухта сабачая лезе ў галаву, шаноўны сябар косміч, лухта і трызненне сівой кабылы, Таму што які асёл будзе хаваць нешта там у мёд. А хіба забітага на вайне знатнага чалавека залівалі ў труне мёдам, каб давесці цэлым да радавой магільні ці да бальзаміроўшчыка. Але уявіце сабе чалавека, які расшыфраваў, шукаў, забіў на гэта палову жыцця і ўсё толькі дзеля таго, каб адшукаць труп. О, гэта прабачце, гумар шыбеніка. Дый потым, што можна намотваць вакол мёду? Не ясна ж, што гэтае нешта трэба матляць вакол нейкага меднага прадмета, А на што? А так не, З гэтага канца нічога не выходзіць. Карэнні скрылі пачатак, дрэва з карэннямі. Дрэва з карэннямі. Стоп. А чаму дрэва? Пра дрэва нідзе не сказана, і ўрэшце існуюць на свеце амонімы. Так, ну ну ну ну ну, карэнчык, карэнчык, можа быць не толькі ў дрэва, карэнчыкі могуць быць. Ты тунёвыя. Карэнчык можа быць. У кнігі. Ха! У кнігі, чорт, пабірай, у кнігі! Я кінуўся да стала, дзе ляжала кніга. Я не мог пачакаць, не мог абдумваць усё гэта далей, Таму што яшчэ аднаго расчаравання я не вынес бы, я страшэнна баяўся адначасова нібы загадзя і цвёрда ведаў, што не памыляюся. Бо я быў ідыёт, які нават не здагадаўся, што лепш за ўсё можна замаскаваць рэч на вачах ва ўсіх. Так, карэнчык, шчыльна прылягаў да аркушаў, але не быў прашыты ніткамі, і гэта мяне крыху супакоіла. Я ўзяў жалезную лінейку і пачаў асцярожна асцярожна прасоўваць яе за карэньчык. Лінейка ўваходзіла дужа павольна і з тихім патрэскваннем аддзіраўся клей. І гэта было так, нібыта сталёвы ланцет з патрэскваннем рэзаў, маю уласную плоть. Ну так, гэта было варварства ясна, але я не мог болей чакаць. Я не рэзаў па кнізе, а просто адсоўваў гэтую рудую скуру, хай сабе і аддзіраючы прыклееныя. Пасля склею зноў грунтоўна і старанна. Ён урэшце адстаў. Я зірнуў у прасвет і заўважыў, што там нібы нешта жаўцее. Де пинцетом, а де и пальцами я тягну, ворушил и поступово вытягну нечто гэтае, жёлтое. Амаль крыкнул, уражаны, калі на стол перада мною лягла ўрэшце складзеная ўдвая стужка пергаменту. Доўгая стужка, на якой былі раскіданы літары, напісаны старажытным, чорным і парудзелым атрамантам, інкаустам, як называлі яго продкі ў тыя часы. Я тут жа змераў пергамент. Даўжынёю ён быў як разгорніш у 63 сантыметры, шырынёю 49 міліметраў. Літары былі раскіданы, якім хацелася, але, Нават там, дзе яны складалі радок, заўсёды пад пэўным вуглом да палоскі, я нічога не мог зразумець. А між тым гэта не магло быць адвольнай камбінацыі знакаў, бо суседнія радкі гучалі так. Зінна, Арцы, я, хер, мысліце наш, Веди. Финис. Принамсі одно слово «финис» было зразумелое, и слово тое было латинское, и означало яно «конец». Але варта было перайсці до суседніх кавалкаў, написанных родненькой нашей кирилицей, и адразу выходила «лухта». Накшталт такого. «Ер мыслете...» ю, малы юз, он, твердо, малы юз, аз. Ферт, слово, ша. Скажите, вы чули калі-небудь про слово, якое пачынаецца с твердого знака, або про твердый знак, які выгодно размяшчаўся пасля галосной? Я не і я чытаў. І ўсё гэта гучала, як у звар'яцелага рабіна, што чытае беларускую кнігу на яўрэйскі манер з канца. А чорт! А чаму і сапраўды не ўявіць, што гэта напісана з канца, наадварот, скажам метадам, які тады лічыўся дасканалай шыфроўкай, а цяпер перайшоў у карыстанне дзяцей, калі яны гуляюць у таемныя суполкі. Тады першай літары алфавіта павінна адпавядаць апошняе: А гэта я. А я гэта а угу, вось і адпаведныя кавалкі я яшчэ я яшчэ значыць гэта а я замест я а я падобна на тое што канчаткі прыметнікаў жаночага роду тыпу тоўстая дурная ну што ж у гэтым нешта ёсць цалкам магчыма што гэта і ёсць дзіцячыя хітрыкі літарэі у Калі алфавіт дзялілі напалам, першую палову пісалі злева направа, а другую справа налево пад ёю. І пасля замянялі літару з верхняга радка літарай з ніжняга і наадварот. Што ж, паспрабуем і мы, Колькі ж гэта ў яго было літара у старабеларускім алфавіце. Ну, у часы кірылы тураўскага было 42. Так, але нават ужо ў той час амаль не ўжывалася літара дерва, А ўжо да 16 стагоддзя і пагатоў. Шыфравальшчык наўрад ці ўжываў яшчэ і такія знакі, як юсы, простыя і ётаваныя выкраслі мы іх. Так, значыць, літары от, кси, псі не былі ў пашані ў старажытных беларусаў, асабліва ў мірскіх дакументах. Продкі вызначаліся рацыяналістычнасцю і схільнасцю спрашчаць непатрэбна складаныя рэчы. Што ім было у аўтаматычна перанесеных з грэчаскага алфавіта знаках? Падумаеш, кси у слове Александр можна і дзвюма літарамі напісаць. Я доўга думаў над тым, ці ўжываў мой чалавек такія літары, як зяло і десятсяцірычнае, фіта, ядь і гэтак далей. І вырашыў, што не ўжываў. Замест іх цалкам можна ўжыць звычайныя з і F. А яму трэба было як мага спрасціць сваю справу. Такім чынам, складзены мною алфавіт шыфравальшчыка набліжаўся да сучаснага беларускага алфавіта з тым выключэннем, што ў ім не было літар э яе ў той час увогуле не было і вядома у кароткага. Бо кірылаўскі алфавіт яе не ўжываў і мы нават не ведалі б ці існаваў такі гук у нашай тагачаснай фанетыцы, каб неускосныя меркаванні і каб не беларускія кнігі, што опісаны арабскім шрыфтам, які мае і дзе, і мяккае це і шмат іншых рэчаў такога роду. сябры выслухалі старонкі рамана ўладзіміра караткевіча чорны замак альшанскі выканаўца артыст олег вінярскі